Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 29, 1985 Itinalagang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Davao si Bishop Juan de Dios Pueblos. Matapos ang dalawang buwan, inordinahan naman siyang obispo. Tumagal pa ng dalawang taon bago siya hinirang na obispo ng Diocese of Kedapawan. Samantala, taong 1995, magpasa hanggang ngayon, naatasan si Besa Pueblos na pangasiwaan ang diocese ng Butuan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.